Pascal Irigoyen, irekin gaurko kronika, egunon? Egunon, Bambi. Eta gaurkoan, i joaniz, grabagailuarekin eta hor nahi izan duk inkestatipi bat egin. Nora joaniz eta zer egiteko? Ebe, mm, azken aldiko kronikan, haipatu ginen eh, supermerkatuetako musika eta beraz... E... Egan bezala, izanuk uh, eh, hipermerkatu bat eta dat, uh, BAB2, BAB2 Carrefour. Eh, harat izan nuk uh, eh, grabagailuarekin, graba, eskuetan atxikitzen den um, grabagailu batekin, eta um, mm, nuk bertako saltzailekin mintzatzerat. Hala, ikusteat, uh, hango magasinetan baduk musika beti, gibilan beti badukola musika bat, usu, piskat dance, edo horako giroko musikak, Beraz, galdegitia musika noxien hautatzen, haiek zer jentzuten zuten, eta gola pixkat eh, hekin e, eh, mintzatzerat. Eta gero entzatu nuk ere bagneoitako musika batzu hartzea, eta ara, ibili nuk eh, aparatu horrekin pixkat, e, hendea, eni pixkat bitxiki sozian, baina, ba, ara, <laughs> indiaten egin kesta txipia. Hea, ale, eramaiten gaituk ordean BAB-bi zentro hortarat, goazen! Hemen nuk BAB duko magasin batetan, Et t'as Nikil, Mariat, Evelyn. Donc euh, voilà, je vais te poser deux, trois questions. Oui. Vous avez avec Tipistia aussi Alors c'est pas une radio, on a un disque dur sur Beraz, diska gogor batean emaiten dira qui nous sont envoyés par le siège. Egoitza nagusiak partaidetza bat badu, Mood Media agentziarekin. Une playlist en fonction de certains critères qui sont donnés par le service. Euh, marketing zerbitzuak eman datueri egokitzen dituzte playlistak. Et si c'était à toi de faire la playlist euh, Ça serait pas forcément la même. Ez nezake ber programazio egin. Jazza eman nezake. Frantses balietat et du jazz beaucoup et, euh, et, un petit peu de variété. Oinaritzat arnesake en programmation. Et là ici, y a de temps en temps euh, je bouge le popotin ou je chantonne parce que ça me parle. Gertatzen euh, Il m'arrive aussi de subir. Emmanuel et Christian giroa Pampi, et Damien Grégory Lekinouk. D'où vient la musique qu'on écoute en ce moment bah, La musique, c'est moi qui choisis... Euh, dut musika, energiaren bilduma playlista da, emaitzen emaiten dutana eta horietan nire autua egiten dut. Dans la boutique, éventuellement, j'enlève euh, celle que j'aime pas trop. On euh, libre choix, je me permets... Euh, zait, baina Ororentzako musikak emaiten ditut, komertziara. ...generalist et... Euh, assez euh, commercial, on va dire. Et toi, si tu source J'écoute euh, la musique qui passe et euh, pas mal de, rap français. Nick Francesco rap un tout un doute. Aurel San, parfois du Booba. Et après, ce que j'écoute principalement, c'est du rap US. Belesiki, America Rap. Dr. Drake, Jay-Z, Kanye West. Everything Beha bedan, eta ene mikroarekin hori hiltzen eta egean jende guztiak ni bitxiki so dituk, <laughs> momentu hontan Eta sekatzen jat, e, eh, nok alekin musika ipatzeko. Horain txartzen hok zentruko marzialerat, e, eh, kontsumoaren oianet tropikal oktarat. Atxe mandiat hemen eh, musikari bat, hemen gaindi, bilki, erosketan iten, egunan. Bai, bai, bai, atxalde hon zuk zer dioz eh, emengo musika, zuk momentu enten ez da anizen entzuten, baina bai. eh, entzuten duzu, gileko musika hori unkitzen zitu edo... Ba gero, ni entzuten dutena badut filtro bat neburuan, eta entzuten dut maite musika. Ara, bez hemen ez tia deus entzuten. Ara, e, bai bada ere ez duten zuten emengo musika. Eta zuk eh, hautatu behar bat zinu emengo musika, zer ezak zinezake? Ani, ah, ni, ba, denetak bendetatik, pastuko denetak lehen goitu hemengo bertako musikari etzat, eta hala, horako eta ez hartzeko ez latinakoak ere pixka, baina ez badizpada mudakoak eta pixkat. Eh. Nahi dute bultzatu hemengo produktuak, baina musika ez dut uste. ja. Egia badela, nintz ez eh, da behida lekoko mozkinei buruz, una lekoko musikari buruz guti. Eh, bai, guti, bai, guti. Eta hemengo mozkinak ere, maiz eh, agortua dire edo ez da gio. Adas. <laughs> Gaur hemengo ez nia eskaz da. Bai. Gurin ere bai, eh. Argentina ere bai. Eta musika aspalditik eskaz. Zementoan diten garela ono beharrezkoa baita, baina igual lastek ez gira gehiago ginen. Igual musikaren gati ginen gira, eh? <laughs> aldatzen bat azeit. Eta adiontan, Pampi Meganekin nuk. Bonjour, Megan. Bonjour. Ah, ici, c'est un rock, assez... Emen, euh, rock musika da, gaztea da, irudikatzeko saltegia. Soit directement euh, de la maison mère. Zuzenki egoitza nagusiak euh, igortzen dauku, giro honean, erosketak egiteko. La même Tous les jours, oui, et après... ber bilduma da, bi hilabetetarik aldaketa tipi batzu badira. est On peut donner notre avis. Ez dugu gukautatzen. Gukautatzen. <laughs> Pampi Betty Manok, Béa Bebin à Jean-Baptistekin. Euh, toi, tu travailles dans un euh, magasin pour euh, accessoires de téléphone portable, téléphone portable. Oh, tout à fait. Ouais. ça tout. Ah, c'est musique plutôt d'ambiance, on met, une, euh, on met Radio Et même Guillaume euh, Musikala sur dugu Radio Meurekin, Gilo Lasaia, Et beharrientzat eta bezeroen entzat ere. Mes oreilles d'abord et surtout celles des clients. Interneteko irrati hau euh, edatzea hautatu dugu langile guziak euh, Entre euh, employés, on se disputait pour savoir <laughs> qui allait écouter sa musique. On a, on a trouvé cette petite solution qui met tout le monde d'accord. Et si c'était à toi de faire la playlist, qu'est-ce que tu mettrais Ah, moi j'écoute de la musique, je suis très rock'n'roll. Nik rock rock'n'roll bah, roll, hard rock. rocka tout un doute, gehiago. On va dire ACDC, Metallica... Maintenant, après, j'ai des groupes moins connus. Talde, Esain ezagunak. Ça peut être du Shootagar, euh, Baker Babies, euh, et des groupes de sleaze metal, mais qui ne sont pas très très connus. sleaze metal Sleaze metal. C'est un style euh, plutôt, euh, plutôt américain. Aldiuntan, Pampi Morganekin okuare behabe den que lanian. Bonjour ben. Bonjour. Qui choisit la musique Alors euh c'est nous qui choisissons la musique. Grup de boom o shikautatzen, ba fleak saltzen bait beraz Spotifyen, en musika pasatzen dugu. Osu ezik de musique. Donc on est connecté à l'ordinateur en Bluetooth. et on lance euh, sur Spotify en fait des playlists. Alors, on peut pas forcément ez ditugu baitezpada gure gustukoak pasatzen, beraz gaurko musikak pasatzen ditugu. Euh, donc du coup, on met quelque chose d'assez euh, musique actuelle. Euh, parfois des trucs un peu plus vintage, euh, du jazz, des trucs un peu plus vieux. qui Guk dugu hautatzen musika, ez zauku deus imposatzen. Nous, on n'a pas de playlist imposée. Hala, beraz, berriz eh, eta... Bo, nola pastu da iretako? Ebe, nik egia egen biziki maitatu datu jen egitea, zenta eh, ez diat suportatzela magasin hori, usaian, fen... Uh, eh, Berbare maitatu gara joan zinaz maniak, zenta badiat zerbait berezi, emuikor baten bateria, dolako zerbait erosteko, estenez ez diat badik uh, amak urte, izan baren urtat, ez diat suportatzela nolako giroa. Eta egiaan e, eh, bertako jendeekin mintzatzeak eta eh, beste ikuspundu bat emaiten da, pixkat e, humanizatzen duk kontsumotegi hori dutekin nola ejan behar den. Gero, hain pertsunekin ezin izan jat mintzatu, ala nola kesetan lanian ibiltzen direnekin eta haiak izin zuten e, mintzatu, ez da ez zuten e, baina pixkat e, presiunie eta ez ez, ez egon hemen eta joan ujunago eta pixkatola. Egan behar ere bukaeran uh, kanporatu notela barne <laughs> ortaik. Hala, idemikroekin, seguritate servizioa dintzok. bai, hori nintzen, eh, bafle bat atxe baina, eta hori zitean egoen pasatzen. Eta hori nintzen, zango puntetan, um, mainetua eh, bafleari buruz. Eta hor, tipo, aski gozko bat alduk, eta bon, bere begiradan sanitu diat, uh, <laughs> laizte, barkoen lekutu. <laughs> galintzatak uh, zertara nintzen eta laguntzen nahi nuen ez, eta esplikatu dako eta ara, inkustu tipi bat ziten nila, eta... Arek, egin eta baimen bat berzela bertako gauzen grabatzeko eta dena. Eta nik baimen hori ba enean. <laughs> Bizpailu aldi ere maasina initzulia eta denak enisho zitean, eh, bon, bereziok. Eh, Bezero eskualdun bat atzemandu kartean gainera musikari dena ere. Bai, atxemanet bezero euskalduan musikari, eta atxemanetia beste bat euskalaz ari zitianak, maena aiek ez zitean ikatea mintzatu nahi. Mhm. Piskat uh, eh, mikrohek bel, pertsona batzu belduja aziditik ere. Mhm. Eta gogenan, eok dena jakin, uh, ez duk jabaketarena eh, eta izan, na, antzianan zer ziren gauza horiek, mena izan duk otuen behiz atxemaitia. <laughs> Aparkaleko egaldo joktan. Ez da batik asuman, batuko zenbaki batzu eta behar duk Olartuko dira, pastu ez dala bosta marrin eta oto baina ez gero ba. Kampo kalde Bon, gauza interesgarriak ateratu ditu karaike uh, eh, elgarrizketatu dituzkan eh, saltzaile horien ganik, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. Eta gauza askintez gerriak eta sustut nik enean uste, mana eh, magasina haiek hautatzen aldute dute mm, bertako musika. Gero, <clears throat> naizta haiek hautatzen alduten duten, ez duten nahi duten apasatzen ez duk beti egetxere. Ba, mentoaz unhi loturik da zerbait entzun, kantu bat? Eh, bai, eta <laughs> eh, barriaren intelaik uh, eh, usu pentsatziat uh, The Clash uh, eta kantuari Lost in the Supermarket. Eta hori tiar hori eta be kantu hori bainan buruan. Bo, mire esker hainitz azteko, Pascal, egin dukan lan hain dako, bizik interesgarria, pentsudeat iretako ere interesgarri izan dela, eta guretako ere, entzule bezala. Bai, pestaile bat arte, pampi. Zaluntza! I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, guaranteed personality. I wasn't born so much as I fell out. feeling. That's how it's been all around me. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, guaranteed personality. I'm all tuned in. I see all the programs. I save coupons for packets of tea. I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in the halls and the pipes in the walls make new noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. i lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer A guaranteed personality supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer. Guaranteed personality. I'm now lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer. Guaranteed personality. I'm all lost. 好了。